la plei alta arbo en Amazonio. Brasilei esploristoi trovis la plei grandan arbon en Amazonio, la quaran plei grandan en la mondo. Gi trovigas en malfacile alirebla regiono en la occidenta parto de la Brasila stato Para. Gia scienza nomo estas Dinisia Elcelsa. Do versaine, oni povas nomi gin Dinizio en Esperanto. En la portugala lingvo, Angelim Vermelho. Gi estas ok metroen alta, cun diametro de 3 metroi, cae agio inter 400 cae 600 iaroi. En tiu regiono trovicias decoi da aliei spetsimenoi de tiu sama arbego, quiui estas pli ol ocdec metroin altae. Por comparo, tiui arboi estas pli altae ol tridec etagia domego, cae pli altae ol conatae monumentoi en la mondo. La statuo de la Redemptora Cristo en Rio de Janeiro, exemple, cae la turo en Pisa. Tamen, effective, la plei alta arbo en la mondo, almeno lau la gisnunai registroi, estas secvoio cent dec ses metroin alta trovebla en la usona stato Californio. Informoi pritivi bellai monumentoi de la naturo en Amazonio estas grava educa agado. La tuta mondo scias che tiu regiono estas essenze grava por la monda climato, cae che gi de plurae iaroi suferas attacoin. Oni constante detruas la arbaron por plantado de monoculturoi cae pasteioi por brutaroi. Malgrau la existo de areoi ciui estas lau lege mal permessatai al Roma interveno, tamen la detruado plu dauras. En la tuta Amazonio, milionoi da quadratai kilometroi estas iam damagitai de homoi, cio recte suferigas la indigenain populoin tie vivantain. Fakte la problemo ne estas nur Brasila, Amazonio estas complexa biomo en kiu partoprenas ancao Peruo, Colombio, Ecuadoro, Venezuela, Guiano, Surinamo, cae Bolivio. En Brasilo, di ocupas parton de sep statoi. La tuta baseno de rivero Amazono covras areon de pli ol sep milionoi da quadratai kilometroi, cae en havas dudec procentoin el la tuta dolcia aquo en la mondo. La giganta Dinizio trovigas en malfacile alirebla regiono. Gi estis unua foie trovita dum serciado el la aero per speciala tecnico usanta laser radioin en la iaro 2019. Sed nur en 2022, post plurei sen successai provoi, gruppo de faculoi successis veni gis la arbego cae mesuri gian circumferenzon. Nau como nau metroin. Ien monumento quiu meritas protectadon.